Zəlikum xayrun ləkum in kuntum ta'ləmun. Ey iman gətirənlər, cümə gününün namaza çağrıldıqda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın biləsiniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Allah subhanətə alə bu ayədə iman gətirənlərə, bu ayədə buyurur ki, ey iman gətirənlər deyə müraciət edir. Deməli, Rəbbimiz bu ayə vasitəsilə iman əhlinə müraciət edir. Deməli, cümə namazı iman əhlinə aiddir. Həmsinin buyurur ki, biləsiniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Bu da onu göstərir ki, cümə namazına getmək bizim üçün dünya və onun içindəkilərindən xeyirlidir. Dünya və dünyada etdiyimiz ticarətlərdən xeyirlidir. Həmçinin Allah subhanətə alə cümə vasitəsilə, cümə günü vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin ümmətini digər ümmətlərdən üstün etmişdir. Ona görə də cümə günü biz müsəlmanların xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, müsəlmanlara xas bir gündür cümə günü. Odur ki, bu gün həftənin digər günlərindən Allah qatında xeyirlidir. Bu gündə Adəm əleyhissalam yaradılmışdır. Həmsinin Adəm əleyhissalam bu gün bu gündə cümə günü cənnətə daxil edilmişdir və bu günlər bu gündə də cənnətdən çıxarılmışdır. Qiyamət gündə məhz cümə günü qopacaqdır. Bu gündə elə bir saat vardır ki, müsəlman həmin saatda Rəbbindən nə xeyir istəyərsə, Rəbbi ona mütləq həmin istədiyi şeyi verər. Bunu bildiyimiz halda nə üçün cümə günü dualarımızı çoxaltmayaq ki, heç olmasa həmin saata müvafiq bir vaxtda dua edək və Allah subhanət hala istədiyimizi versin. Əgər istədiyinin verilməsini istəyirsənsə, cümlə günü duaları çoxalt ki, bəlkə həmin vaxta düşdü, Allah subhanət hala sənin istədiyini verdi. Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümlə gününü yada salıb dedi, bu gündə elə bir saat var ki, müsəlman olan kəs həmin vaxt namaz qılıb uca Allahdan bir şey istəsə, Allah ona istədiyini mütləq verəcəkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əli, əli ilə işarə edib həmin vaxtın olduqca az olduğunu göstərdi. Olduqca az olduğunu göstərdi həmin vaxtın. Başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üzərinə günəş doğan ən xeyirli gün cümə günüdür. Baxın, ən xeyirli gün cümə günüdür. Həftənin günləri içində. Bu gündə Adəm yaradılmış, Bu gündə o cənnətə daxil edilmiş və bu gündə də oradan çıxarılmışdır. Qiyamət də məhz bu gündə qopacaqdır. Hədisi Muslim rəvayət etmişdir. bu gündə qıldığımız cümə namazı iki cümə arasında olan kiçik günahları bağışlayır. Cümə namazı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, böyük, böyük günahlardan çəkinildiyi təqdirdə beş vaxt namaz bunların arasında, arasındakı günahlar üçün Habelə cümə namazı növbəti cüməyədək və Ramazan ayı növbəti Ramazan ayinədək arada olan kiçik günahlar üçün kəffarədir. Əziz qardaşlarım, bu Allahın bizə olan böyük lütfüdür. Cümə namazı ilə Allah subhanətə alə bizim günahlarımızı bağışlayır. Odur ki, cümə namazını layiqincə yerinə yetirmək lazımdır. Bu da cümə gününün Allah qatında ən fəziyyətli gün olduğunu göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu, bu hədis vasitəsilə bizləri cümə namazına gəlməyə həvəsləndirmişdir. Həvəsləndirmişdir ki, cümə namazına gələk. Allah subhanətələ bizim kiçik günahlarımızı bağışlasın. Lakin həvəsləndirməklə yanaşı, həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə namazına gəlməyənləri də əzabla hədələmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində demişdir, mən istədim ki, bir nəfərə, bir nəfəri bir nəfərə əmr edin, cəmaata namaz qıldırsın, özüm isə gedin cümə namazına gəlməyinlərin evini yandırın. Baxın, cümə namazına gəlməyinlərin evini yandırmaq istəmişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, ya insanlar cümələri tərk etməyə son qoyacaqlar, ya da ki, Allah onların qəlblərinə mühür vuracaqdır. Sonda da onlar qafillərdən olacaqlar. Əgər cümə namazını tərk etməyə son qoymayacaqlarsa Allah subhanətə onların qəlblərinə möhür vuracaqdır. Bu çox möhtəşəm bir hədisdir. Uca Allah cüməni tərk edənin qəlbinə möhür vurur. Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə də buyurur ki, kim, kim cümə namazına sələnkə yanaşaraq onu üç dəfə tərk edərsə, Allah onun qəlbinə möhür vurar. Nə qədər görür ki, bir qrup insanlar cümə namazını tərk edirlər. Hətta başqalarına da tövsiyə edirlər ki, cümələrə getməsinlər. Görün, Allah subhanətə onların qəlblərinə cümlələri tərk etdiyinə görə mühür vurmuşdur. Və nə qədər onları başa salırsan, anlamırlar ki, anlamırlar. Cümlələri tərk edirlər. Və bu da onun səbəbidir ki, Allah subhanətə onların qəlblərinə mühür vurur. Və deyirsən, haqqı qəbul etmirlər. Əziz qardaşlarım, cümə, cümə namazı dörd sinif insandan başqa bütün müsəlmanlara vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, dörd sinif insan istisna olmaqla cümə namazını cəmaatla qılmaq hər bir müsəlmanın boyunda olan vacib bir haqqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dörd sinif insanı xatırladır. Buyurur ki, qul, qadın, uşaq və xəstə. Bu dörd sinif insandan başqa cümə namazı hər bir müsəlmana vacibdir. Müsafir isə xəstə ilə müqayisə olunub, deyirlər ki, müsafir, müsafirə də cümə namazı vacib deyildir cüməyə gəlməyənlər üçün heç bir üzür yoxdur. Yalnız bu dörd sinif insan üçün üzür vardır ki, cüməyə gəlməsələr Allah subhantala onları bağışlayar. Qəlbində Allah qorusu olan müsəlman cüməni tərk etməməlidir. Həqiqətən də iman əhli cümə gününün gəlməsinə çox sevinir. Əgər siz də cümə gününün gəlməsinə sevinirsinizsə və cümə namazına gəlməyə sevinirsinizsə, bilin ki, həmin iman əhlindənsiniz. Çünki kafirlər, fasiqlər bu günün gəlməsinə heç də sevinmirlər. həmçinin bu, gün, bu gündə, cümə günündə cümə namazını qılma layiqində yerinə yetirmək hər bir müsəlmanın borcudur. Allah subhanətə alə, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün bir çox qaydalar təyin etmişdir ki, cümə namazını layiqincə yerinə yetirək. Və bu qaydalardan bəzilərini sizin yadınıza salacam. Birinci, qüsr almaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu gündə qüsr almağı hər bir müsəlmanı əmr etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, cümə günü cümə qüsl etmək həddi buluğa çatmış hər kəsə vacibdir. Hər kəsə vacibdir. İkinci, ətirlənmək və gözəl geyinmək lazımdır cümə namazına gəldikdə. Yenə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, hər kim cümə günü qüsl edib, bacardığı qədər təmizlənər, saçlarını yağlayar və evində olan ətirlə ətirlənər, sonra cümə namazına gedər və cəmatın başının üstündən keçmədən bir tərəfə çəkilib Allahın ona buyurduğu namazı qılar və bundan sonra imam xütbə verərkən susub dinləyərsə, həmin cümə ilə ötən cümə arasında olan kiçik günahları bağışlanar. Yenə cümənin qaydalarından biri də odur ki, cümə namazına erkən gələsiniz. Cümə namazı nə qədər tez gəlsəniz, bir o qədər sizin üçün xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, cənabət qüslü kimi qüsl edib cümə namazının ilk saatında məscidə gələn adam bir dəvə, ikinci saatında gələn adam bir inək, üçüncü saatında gələn adam bir buynuzlu qoç, dördüncü saatında gələn adam bir toyu və beşinci saatında gələn adam bir yumurta qurban vermiş kimidir. İmam minbərə qalxdıqda isə mələklər gəlib zikr olunanları dinləyərlər. Artıq imam minbərə qalxdıqda imam, ə, e, mələklər savab yazmır. Ona görə cüməyə tez gəlmək lazımdır. Bu fürsəti əldən vermək olmaz xüsusən də imkanı qurban kəsməyə imkanı olmayan qardaşlarımız. Əgər qurban kəsmək istəyirsinizsə, yəni bunu Allah qatında qurban kəsilmiş sayılır, sayılmaq istəyirsinizsə, onda cümə namazına erkən gəlin ki, qurban kəsilmiş hesab olunasın Allah qatında. Həmçinin cümənin ədəblərindən, qaydalarından biri də odur ki, xütbə gedərkən susmaq lazımdır. Bu qədər əziyyət çəkib cümə namazına gəlirik, cümə namazı qılırıq. Lakin bir kəlmə ilə cümənin savabını itiririk hətta imam xütbə verərkən danışan bir şəxsə sən sus desən, sən də özün də danışmışsa hesab olunacaqsan və cümənin savabını qazanmayacaqsan, xütbənin savabını qazanmayacaqsan. Bu da Allah qatında cümə xütbəsinin nə qədər mühüm ibarət olduğunu göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, cümə günü imam xütbə verərkən <coughs> sən yanındakı adama sus desən, mənasız, yəni boş söz danışmış sayılacaqsan. Baxın, Başqa bir hədisdə Əbu Darda radiyallahu rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərdə xutbə verərkən bir ayə oxudu. Bu zaman Ubey ibn Kəb mənim yanımda idi. Mən ona dedim, yəni Əbu Darda Ubeyə dedi və gedərkən, ey Ubey, bu ayə nə zaman nazil olub? Ubey cavab vermək, vermək istəmədi. Mən yenə dedim, ey Ubey, bu ayə nə zaman nazil olub? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərdən enənə qədər Ubey danışmadı. Amma elə ki, Peyğəmbər s.ə.v minbərdən indi, Ubey dedi, cümədən sənə yalnız boş sözlərin qaldı. Əbu Dərdə Radiran deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v namazı bitirdikdən sonra onun yanına gəlib bu barədə ondan soruşdum. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, Ubey doğru söylədi. Əgər görsən ki, imam danışır, o qurtarına qədər sus, susmalısan. Həmsin cümənin ədəblərindən biri də odur ki, insanların başı üzərindən keçmək olmaz. Çünki insanların başı üzərindən keçdikdə insanlara əziyyət verirsən. Həmçinin xütbə verən zaman insanların başı üzərindən keçsən, insanların xütbəyə dinləməsinə mane olursan. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbə verərkən bir kişinin insanların başı üzərindən keçdiyini görüşdə ona dedi. Otur, gecişdiyin bəs deyil, hələ insanlara əziyyət də verirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etdi. Həmçinin cümənin qaydalarından biri də odur ki, cüməyə gəldiyiniz zaman, hətta imam xütbə verdiyi zaman olsa belə, məscidə salam namazı qılmaq mütləq lazımdır. Təhiyyə namazı qılmaq mütləq lazımdır. Cabir ibn Abdullah radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü xütbə verərkən Suleyk Əl-Qatafari məscidə daxil oldu və oturdu. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi, yəni həmin sahabə məscidə daxil olur Tehiyyə namazını qılmamış oturur. Peyğəmbər s.ə.v ona dedi, Ey Süleyk, dur iki, iki rükə xəfif namaz qıl. Sonra Peyğəmbər s.ə.v sözünə davam edib dedi, Sizdən biriniz cümə günü məscidə gəldikdə imamın xütbə verdiyini görsə belə iki rükət namaz qılsın və onları xəfifləşdirsin. Həmçin cümənin qaydalarından biri də odur ki, cümə namazından sonra sünnət namazı qılasınız. Burada bir qayda vardır. Əgər cümə namazından sonra sünnət namazını məsciddə qılmaq istəyirsinizsə, 4 rükət qılınır. Yox, evdə qılmaq istəyirsinizsə, bu 2 rükət qılınır. Çünki Peyğəmbər s.a.v. bu cür edərdi. Əfzəl də odur ki, cümə namazından sonra sünnəti evinizdə qılarsınız. Peyğəmbər s.a.v. demək olar ki, hər dəfə belə edərdi. Həmçinin <coughs> cümənin ədəblərindən, qaydalarından biri də odur ki, cümə günü Kəf surəsi oxumaq müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim, kim cümə günü Əl-Kəf surəsini oxuyarsa, bu onun üçün iki cümə arasında nur saçar. Həmin sonra onun üçün iki cümə arasında nur saçar. Həmsin cümənin ədəblərindən, qaydalarından biri də odur ki, bu gündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çoxlu salavat gətirəsiniz. <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: Sizin ən fəzilətli gününüz cümə günüdür. Bu gündə Adəm yaradılmış. Sur bu gündə ötürüləcək və ölüm də bu gündə olacaqdır. Elə isə bu gündə mənə salavatı çoxaldın. Çünki sizin salavatınız mənə çatdırılır. Əziz qardaşlarım, cümə günü diqqət yetiriləsi bir neçə əməllər də vardır. Buna diqqət yetirin, bu mühümdür. Bu şeylərdən də ikisini qeyd edəcəm. Çox suallar verirlər. İnsan nə zaman cümə namazına yetişmiş sayılır? Əgər ikinci rükətin rüküsuna yetişərsə, rüküsuna qədər yetişərsə, həmin insan cümə namazına yetişmiş sayılır. Bu zaman həmin şəxs imamla namazı davam edir. Əgər ikinci rükətin rüküsuna yetişərsə, namazı imamla davam edir. İmam salam verdikdən sonra salam vermir, qalxır və bir rükətdə qılır, sonra namazını tamamlayır. Artıq bu şəxs cümə namazına yetişmiş sayılır. Yox, əgər rükudan sonra namaza yetişərsə, ikinci rükətə rükusundan sonra namaza yetişərsə, yenə imamla namazı davam edir. İmam salam verdikdən sonra salam vermir, qalxır, zöhr namazında olduğu kimi dörd rükət namaz qılır. Artıq bu onun üçün cümə namazı yox, zöhr namazı sayılır. Ona görə çalışın, cümə namazına erkən gəlin ki, cümənə, cüməyə yetişəsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərindən birində buyurur ki, Kim cümə namazının və ya başqa namazının bir rükətinə yetişərsə, namazı tamam olar. Yəni, namaza yetişmiş sayılar. Hədisi Nasai rəvayət edilmişdir. Cümə günün diqqət yetiriləsi əməllərdən biri də odur ki, cümə saatında cümə imam xütbə verərkən alış-verişi tərk etmək lazımdır. Ticarəti tərk etmək lazımdır. Bu, Allah subhanətə alənin əmridir. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə buyurur, Yə eyyuhəllədinə əmənum, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağrıldıqda Allaha yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Deməli, cümə günü azan verilişdən sonra ticarət etmək haramdır, qadağandır. Ticarəti dayandırın. Biləsiniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Lakin cümə namazı qurtardıqdan sonra gedib ticarət edib ruzi qazanmaq bu özü gözəl bir əməldir. Bunu Allah Subhanahu taala özü bundan sonraki ayədə buyurur. Və buyurur ki: "İzə qudiyatis salatu fantəşiru fil ardı vabtaqu min vabtaqu min fadlillahi vəzkurullaha kəsiran la'allakum tuflihun." Namaz başa çatdıqdan sonra yer üzünə e, dağılıb Allahın lütfunu axtarın və Allahı çoxlu zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız budur ki, cümədən sonra ticarət eləməkdə problem yoxdur, qəbahət yoxdur. Bir hadisəni xatırladacağım sizə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəllənin sahabələrinin etdiyi əməl və ona görə də Allah subhanətə alə ayə nazil edir. Və ayədə Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini tənbih edir. Onlar cümə saatında cümədən çıxıb ticarətlə məşğul olduqlarına görə. E, Cabir ibn Abdullah radiyallahu rəvayət edir ki, Bir dəfə biz Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sellem birlikdə namaz qılarkən ərzaq yüklü dəvə karmanı gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi cümə namazındaykən ərzaq yüklü dəvə karmanı gəlir. Amma tələm tələsik karmana tərəf getdi.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 Onlara de ki, Allah qatında olan ticarətdən və əyləncədən sizin üçün daha xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Və bu ayə onu göstərir ki, cümə günü, cümə saatında ticarət etmək olmaz, haramdır. Bundan sonra isə ticarət edə bilərsiniz. Allah sizə bu gündə nə qədər ticarət etsəz, ruzinizi bir o qədər artıracaqdır. Cümə saatindən sonra. Allah subhanətə aləyən istəyirəm ki, Allah subhanətə aləyən bizi cümləni layiqincə qılıb, onun savabını qazananlardan etsin. Əqul qavli həzə və istəqfirullah azim və cərilə li və ləkum və lisəl müsliminə min kulli zəm və istəqfiru və tubi ilə innə huvə qafurur rəhim.